tarda, benvinguts a l'espai radiofònic radical dissident i lliure de UB de Vivienda a Ràdio Bronca. Esteu escoltant el 104.5 de la FM i el nostre telèfon per participar és el 93 359 49 00. Si estàs... Si avui és dia 26... Avui és dia 28. 28 d'octubre és que estàs sentint el programa en directe. 28 de setembre 28 de setembre. Estem avançats en el temps. Uh, això és en directe i pots trucar al nostre telèfon. Uh, recordem que les assemblees d'OB de Vivienda són els dimecres uh, a les 8 de la tarda al carrer Magdalena número 13 i que la nostra pàgina web, eh, la nostra pàgina web és eh, vvivienda.net la pàgina web del programa on podeu descarregar els programes i cabòries és radiovdevivienda.blogspot.com i el nostre mail és radiovdvivienda.gmail.com. Benvinguts al programa. playing up downstairs. Sisters sighing in her sleep. Brothers got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Bueno, avui tenim el, amb, eh, el nostre programa com, convidat i el Daniele, que és també membre de l'assemblea de UB de Vivenda. Hola. Bona tarda, Daniele, què tal? Bona tarda. I bueno, ens vendrà a parlar una mica de la festa que tenim preparada... Bueno, la, la festa, perdó. Bueno, bueno... També, també pot ser una <laughs> festa. la xerrada, no?, debat de, del 6 d'octubre, entre altres coses. Bueno, eh, el 6 d'octubre és eh, el... Eh Día Mundial del Hábitat. ¿no? Es, es un día de movilización internacional y hay una red internacional de asociaciones que se llama la Alianza Internacional de los Habitantes, que ha hecho un llamamiento en septiembre para que en, octubre las organizaciones que se ocupan del derecho a la vivienda ¿sí? organizaran unas jornadas y unas acciones eh, con un título que son las Jornadas Mundiales de Desalojos Cero y por la Seguridad del Derecho a la Vivienda. Entonces serán en todo el mundo y es una invitación eh, que Vivienda ha recogido junto a otras organizaciones de habitantes, inquilinos, sin techo, sin tierra, emigrantes. Y mm, el 6 de octubre es eh, la primera jornada que organiza Vivienda. Eh, haremos un acto eh, en el, espacio, en el espacio social de mm, Magdalenes, en la calle Magdalenes 13, delante de la Papaya Verde, a las 7. Y el título es No dejemos que el banco nos eche de casa, cómo organizarnos antes el abuso hipotecario. Y hemos invitado la Unión de Propietarios con Hipotecas Familiares Impagables que es una, bueno, asociación que recoge unas 350 familias que tienen problemas con el pago de la hipoteca. También tenemos Albert Recio, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, y el colectivo Ronda, que es una cooperativa que se dedica al asesoramiento jurídico y mm, al derecho laboral. Bueno, es la primera de cuatro jornadas que mm, estamos organizando para hablar de la crisis inmobiliaria desde el punto de vista del derecho a la vivienda y son cuatro jornadas temáticas. La primera dedicaremos a, la, las hipotecas impagables, impagables. La segunda al tema de los alquileres que últimamente se han disparado. En, el último año han crecido el 10% en Barcelona. ¿no? Han superado el techo de los 1.000 euros en una ciudad donde si ganas 1.000 euros al mes ya te puedes considerar afortunado. Ah, también si tienes trabajo. ¿no? Luego una tercera jornada será dedicada a los pisos vacíos. Eh, imagino que ya habréis hablado ¿no? Eh, del tema. Y la última, el impacto del, eh, de la construcción, de esos últimos 10 años de construcción frenética sobre el territorio y sobre la ciudad. muy bien entonces pasemos a, las noticias estaria bé fins i tot presentar-los també nosaltres, no? perquè hem presentat el Daniel, eh? però no hem presentat a ningú més i hauríem de dir qui som avui. <laughs> La que parlava era la Cristina. Que no se'm sent, no se'm sent. Hola, ara sí. <laughs> M'he canviat de cadira ara mateix. De què ens parles avui, Cristina? Doncs eh, no ho sé no ho sé. <laughs> bueno, parlarem del Lehman's Brothers. Del tota Brothers sí. parlarem del B&B, eh, del banc aquest anglès que també eh, ara mateix està a punt d'enfonsar-se. I res, ja estava comentant que, que estaria bé primer de tot presentar-nos, perquè hem presentat el Daniele, que ens ha dit que explicarà ell, però nosaltres també estem aquí. Que és un membre de l'assemblea, bueno, una persona que sí. participa a l'assemblea. Així que res, estem aquí al Carles, al Marcos... Hola i, i jo. <laughs> Falta el Paco, que el pobre home està treballant. Es, està de missió humanitària per, per tenir un, un sueldo. I falta la Clara. I la Clara. I la Clara, que està al poble. Que properament ens portarà gent de Vallcarca, pot ser? Això ha dit. El proper programa, dit. sí. El proper programa, no? Sí, sí. Bueno. A veure què tal. Pues a tots ells i a l'Enric Duran va dedicat al programa d'avui. Bueno, la primera noticia de avui és que el sistema financiero se ha pegado una hostia de esas de catacrack, no pero de, de, las que hacen histeria e historia. Uh, ah, bueno, Lehman Brothers, Lehman Brothers és la immobiliària que ha caigut i ha, i ha causat una mica el tsunami financer, però anem a explicar tot el que hi ha al darrere de tot això, que són les, les hipoteques subprime i, bueno, en fi, les hipoteques subprime són un tipus d'hipoteques que es van començar a fer als Estats Units fa 5-10 anys, no sé, sí, més o menys. aproximadament, sí. I són unes hipoteques que van anar destinades directament a la gent que no tenia gaire estabilitat, diguéssim, econòmica. Sí, no? la gent aquesta que se, haguessin anat amb una entitat normal i corrent i no ens haurien dit donat. ah, això mateix. Això, Aleshores... Això, perdoneu, eh, va, va venir produït també per la crisi de, de les .com al 2000, que el Banc Central Euro, eh, No, no té gaire a veure, però no? sí. sí. Que va baixar els interessos a zero, em sembla, o una cosa així. Igual no, no? Uh... En principi no. El, el, el tema seria més uh, això, o sigui, gent que Val. no podia accedir a una vivenda Val. Ah. per els seus ingressos i que llavors hi havia entitats doncs, que eh, per volum de negoci, o sigui, no és el mateix presentar una hipoteca de 10 milions de, de, de 10 milions de pessetes d'una persona que no la podrà pagar que presentar-ne 50. Llavors, per volum, te l'acceptaran. Eh, I és això. I és el, aquestes entitats es dediquen a això i, i a la que s'ha començat a veure, a veure el que estava passant realment, que la gent ja no podia pagar. A veure, a veure el, el tema és, hi ha, una, hi ha una cosa important en aquí, i és que aquestes hipoteques eren especials. Per què? Perquè tenien un tipus d'interès més alt. També, o sigui, clar. en aquesta gent, pobra, com, com no sí. se fien, pues les clavamos más, por si acaso. Però això ja passa a tot arreu. Això ja passa. Això si, ja passa. I tant, si tu vas a una entitat a demanar una hipoteca, tu et faran pagar més que el client VIP sí. de l'oficina. Sí, bueno, i a més els, et fan signar préstecs personals, històries que són més cares, no? Sí. Bueno, el cas és que, eh, clar, tenien aquesta trampilla. Aleshores, què va passar? Que va haver un listo, més d'un listo, suposo, que va agafar totes aquestes hipoteques i com que tenien interessos molt alts, se suposava que havien de ser molt rentables econòmicament. Sí. I com que la, la situació eh, van ventilada, que era molt bona, etc etc, se suposava que això donaria molts més eh, ingressos que la resta d'instruments financers. Aleshores, les van començar a empaquetar, les hipoteques subprimes, i a vendre-ho com a eh, producte financer. Aleshores, bueno, la cosa anava bé fins que o oh, l'economia va de baja i la gent deja de pagar. En realitat, la, la part més fosca de tota aquesta història és la que no s'explica i és que hi han verdaders camps, com camps de refugiats de gent que s'ha quedat sense casa i viu en tendes de campanya. Mm -hmm, Aquest, sí. és, aquest és el drama real. Sí. Però el, el drama que s'ha esbombat és que eh, ha condit el pànic perquè, bueno, clar, molts d'aquests fons han començat a perdre i aleshores ha condit el pànico i el pànico s'ha contagiat i és un pànic que està sostingut en mal, mal resultats econòmics, uh mhm. -huh. perquè són és com empaquetar mierda y venderla com si fuera bono, uh mhm. -huh. sin haberla, ¿no? Eso mismo. I, i bueno, i l'altre dia una gran empresa financera que es diu Lehman Brothers se eh, fue a tomar por culísimo i eh, a l'estat americà les, la, el va... L'ha rescatat. Va, el va rescatar i aleshores el, el producte d'això és que va comprar tots aquells fons eh, contagiats, no? diguéssim, mm -hmm. i eh, és com si hagués pagat aquelles hipoteques que no es paguen, no? més o menys, indirectament, o què? Eh, el tema seria que, que amb aquestes hipoteques es fan productes financers que després es, es venen, es revenen, o sigui, la gent, aquestes entitats es dedica a revendre el deute que té uh mhm. -huh. i, i llavors, doncs clar, si aquest deute al final acaba sent un fiasco perquè ningú respon, el que ha fet la, el, el govern ha sigut respondre d'alguna forma i el, el problema és que clar, la gent que realment no ha pagat doncs, seguirà sense tenir el, la, la casa no? A Veure, si la gent que ha perdut la casa doncs l'ha perdut i punt però, però el, el que seria el, el, el producte financer que s'ha venut amb la garantia d'una hipoteca fiasco seguirà tenint mm, això mateix o almenys recuperaran els diners que s'han invertit Bueno, aleshores, les turbo superturbulències han arribat per la part de Lehman Brothers, Lehman Brothers i tots aquells agents financers que tenien, diguéssim, que se sospitava que tenien aquests fons d'inversió, diguéssim, contaminats. Uh mhm. -huh. JP Morgan, per exemple, sí. són els grans tiburones sí. del, del sistema financer americà, uh mhm. -huh. i van anar com caient en, en cadena alguns bancs, no? Clar. I, el, I les asseguradores, també. I els buitres estaven esperant per a l'ocasió. I tan. <laughs> I aquests buitres se llaman... Aquests són a veure, el, el tema també està... Ajuda'm, Carles, perquè m'has deixat en blanc. Banco, Banco Santander. Banco Santander, però és que Banco Santander el que farà ara també serà comprar el banc d'Anglaterra, que també està a punt de ser nacionalitzat. Sí, no? Bradford Bingley. Això mateix, Bingley. aquest. Quina cultura que tinc, eh? Bradford, Bradford Bingley. B&B. B&B. Oh. Que debían ser otros pájaros que en su día se hicieron ricos, no? Això mateix, sí, sí. I ha passat exactament, bueno, molt semblant, molt semblant tot, tot, tot està molt lligat i eh. tot té molt a veure doncs, amb, amb hipoteques basura, amb preus de pisos infladíssims Clar, aquí també el tema està que si, si aquesta gent que tenia una hipoteca que no podia pagar hagués pogut vendre el pis per un preu similar al seu deute, doncs mira, tira que te vas. Però, però no l'han pogut vendre? No l'ha pogut vendre. déu nhi eh? Bueno, i aleshores estan los buitres carronyeros com Banco de Santander que comencen a comprar aquestes d'això, a l'estat també a l'estat americà promet també que comprarà no sé què mm. i avui sembla que han arribat a un principi d'acord, que és el següent. Uh, rescataran bancs i institucions financeres al, al govern dels Estats Units amb el compromís de que quan aquestes entitats financeres tornin a tenir beneficis, retornin a, a la societat, o al govern, vaja, al govern, que no és el mateix que la societat. I aquest és un principi d'acord que, és, que l'han pres, diguéssim, amb una mica de consens, no? que és una cosa que havia proposat Bush i aleshores els candidats, no? com tot està un poc en l'aire, els candidats ho han acceptat. Uh mhm. -huh. Jo, per mi, en definitiva, el que és un rico engaña a otro rico con eh, la sangrada que le va a pegar a un pobre. Entonces, los dos ricos se quedan en pelotas porque el pobre no ha podido pagar. ¿Y el Estado a quién va a ayudar? A los ricos. A los ricos, a los dos. Com ha de ser, no? Com ha de ser. Sí, però, <laughs> Esto però... és una societat ordenada. No, Déu però això realment, abans ho parlàvem, i, a, això és, és capitalisme de pacotilla puro i duro. O sigui, perquè sí, sí, el que saco, hi ha saco, saco. això a Estats Units és això, és un sistema capitalista, en principi pues, pues això, oferta i demanda, punto i pelota. És una vergonya. I, I no ha sigut així. En el moment que la penya començava a passar penúries, però no los, los pobres, sinó los ricos, llavors s'han intervingut. Això és molt xungo, molt xungo. I a més a més és de sempre, és utilitzar els recursos que es, es, es generen mitjançant els impostos per ajudar els, els rics. I els, al, al cap i a la fi qui està pagant és la gent pobra. És un monopoli on el pobre, quan passa per caixa, ha de pagar dos cops. Sí, no? això mateix. Sí, I el ric, sí. diguéssim, que passa por, por al lado. Sí, sí, això mateix. I el, wow. i el rico, quan passa por, por, por l'entrada, cobra. Cobra. Cobra. es <laughs> bueno, es, és, un és, és un escàndalo que està a l'altura ja de puto escàndalo. eh, i seguirà, seguiran a 20 més, jo crec mm, que sí. Mm. Aleshores, jo per mi lo important és... bueno, important, no, no lo important, però el que ens afecta a nosaltres és que al gobierno español, al Banco Santander, etcétera de tota que está eh, las han vistas venir y han dicho, no, no, aquí no pasa nada. Bueno, aquí no pasa nada porque todavía no ha, ha empezado a dejar de pagar las hipotecas, ¿no? Pero esto estamos en el... En la, cresta de la ola y, la ola va a chocar ya y claro, davant la situación pues, ellos no, no, no fan res. De van anunciar, que al PSOE va anunciar que a partir de ahora es dedicaria a fer pura propaganda, uh -huh. és a dir, a levantar los ánimos, o sigui, com si fos, com si fos el, el circ, no? A dar Surt, en la espalda. Sale el malabarista y dice, ah, esto va muy bien. Sí, sí. I ja està, i l'hòstia va ser més gran. Sí, no? Eh? a més que, clar, és això, ara pues, amb, amb quotes hipotecàries de 1.200 euros, gent a l'atur, on, on el, el capital màxim que pots cobrar quan estàs a l'atur són 1.000 euros bruts i, i clar, no, és que, i el mercat que ja no pot assumir la gent que està a l'atur, estem, estem, estem fatal és una gran fiesta el capitalisme. L'altre dia la COE va demanar baratir els, els, els acomiadaments. Sí, és una gran jo, crec, sí. jo crec que en qualsevol país que sigui una mica, tingui una mica de, de, de, consciència de, de, de manifestació, de, doncs, no sé què, a, a l'escoltar això, a, eh, jo què sé... No, hauríem de, de cremar, hauríem de cremar alguna no, directament. A mi me hierve la immediatament a la plaça Sant Jaume per, per, encara que sigui, no?, cridar, o jo què sé, sí, però... <laughs> per cridar, això mateix. Encima de sí, però, és, però en el fons aquí hi ha un problema, i és el següent. Tot, a, tot, tot aquest problema no es transparent, porque a ver quién coño entiende lo de las subprimes. Es que te tiras dos horas leyendo y todavía no lo entiendes, porque como, como es un mamoneo tan grande, mm. Ara que ho entén, això? Mm -hmm. Sí, però és això. És, és, aquí mm, són això productes financers que tenen com a base hipoteques. Aquí n'hi aquí n'hi ha, les cèdules hipotecàries uh -huh. és, és això. Mm, si sí, aquestes cèdules hipotecàries que es basen en uns interessos que es paguen -huh. Mm pues, mmm, aquests interessos es deixen de pagar perquè la gent no pot pagar-los, la que se lia pot ser guai també. Encara, amb risc d'allargar massa aquesta notícia, et vull fer una pregunta, Cristina, tu en saps d'això. És possible que hi hagi pisos buits o edificis buits que estiguin buits perquè estan assignats a un fons d'inversió? Sí. Sí? Sí. Perquè jo tinc la meva, la meva neura en què hi ha un edifici molt singular, que és el del carrer Sant Pau, uh mhm. -huh. que està buit precisament per això perquè està escrit a un, a un instrument financer o alguna així. Sí, sí, sí. Pot ser, no? És, és, pot ser. N'hi ha poques entitats que tinguin fons d'inversió immobiliaris, però n'hi ha. I clar, en el moment que que estan això, que s'està al cap i a la fi especulant amb aquí, sí. Clar, o sigui, l'única com això, és que s'especula. Que, que s'especula. si ho venen, allò pot valdre clar, ells, no? Clar, sí, sí, és, és com qualsevol valor, eh, però això ja és molt flagrant, o sigui, quan hi ha un fons immobiliari eh, pues això es deixa tot en, a veure en l'aire, no poden ser edificis que estiguin ocupats per llogaters però poden ser edificis buits Clar. llavors s'espera que pugi el valor jo és que sé d'un instrument financer, bueno, no és un instrument financer, diguéssim, és un instrument d'estructura de, de financera que són els, els fons d'inversió col·lectiva o inversió privada col·lectiva. Es diuen així? Hi ha molts tipus, sí, però un d'aquests és... El... És que aquests, en el fons, són els, els, els fons en els que van tots els diners de les famílies adinerades d'aquest país, els fons d'inversió col·lectiva, es mm-hmm. diuen. Sí, es mm-hmm. diuen així. O societats d'inversió col·lectiva o alguna cosa així. I jo tinc la, la, la impressió, la intuïció de que molts de, són molts d'aquests fons els que tenen els, als edificis i pisos buits. Eh, però és això, o sigui, el, el tema està un fons un fons d'inversió pot, pot tenir... El, la finalitat d'un fons d'inversió és, és tenir diverses, diversos tipus de valors uh mhm. -huh. per no tenir que només estar eh, invertint, per exemple, en aigua, sinó pues, vull invertir en aigua i en gas. Pues, eh, agafo un fons d'inversió que tingui aigua i gas, o també que tingui telefònica, o que tingui alguna entitat financera. Eh, si vull immobiliari, sé on haig d'anar a buscar-lo. No totes les entitats ofereixen i, a més a més, ara ha sigut pitjor que les.com. Els fons d'inversió no. immobiliari són el pitjor mm. que hi ha mm. ara mateix. Clar, és que hi ha una diferència en les.com. Jo crec que hi ha una diferència fonamental que és el que ha fet que aquesta sigui més, més diferent. Les.com eh, hi, havia una, hi havia una esperança de guany en el sentit de que era, les tecnologies eren noves i es creia que se'n podria treure profit. No se sabia encara que, que, que, la, que la gent ha anat a internet perquè era otra història, no? perquè uh -huh. era un, un, un, un catàlogo de servicios. Sí. Aleshores, després allò no va ser rendible, diguéssim, per molts motius, eh, que es, els podríem parlar un dia. Però clar, què passa? Que era fum, era bàsicament fum. El negoci immobiliari és fum també, però és fum que està sostingut en algun material uh mhm. -huh. i generava un plus més de confiança que era, do, era, do, era mm, dolenta, mm, fraudulenta, <laughs> però mm -hmm. generava aquesta confiança per això. Sí. Perquè en el fons, després al darrere de tot hi havia una casa. Sí, sí, sí. Sí, perquè tothom pensava que al final el totxo alguna cosa valdria. I per això l'hòstia serà més gran, sí. també. Sí, però vaja bueno, suposo que els grans inversors i les grans immobiliàries o sigui, que eh, encara tindran el, el, els pisos podran eh, seguir especulant sense tenir cap problema perquè el, tampoc perdran tant, tantes diners i suposo que engulliran a les petites immobiliàries també, que vull dir que, que les, també per les grans immobiliàries sí, perden diners però que, bueno, que també poden continuar especulant amb els pisos i amb els... Sí, però ja com està el mercat jo ho veig bastant és que, a més a més, és això, bueno, ho parlàvem abans també, no?, de, de, de com... No s'ha de, no de confondre primer tot una immobiliària amb un fons d'inversió immobiliari. Són coses diferents. Però, però de totes formes, les immobiliàries grans, que moltes pertanyien a entitats financeres, ja és el que comentàvem abans, que es van vendre ja les entitats financeres farà un parell d'anys perquè ja veien venir ja veien venir, les rates són el primer que abandonen el barco i aquí va ser això Bueno, el Santander va, va vendre els seus fons immobiliaris no fa gaire, va apurar bastant, sí, eh? Sí, va apurar molt, eh? Santander. La gran hòstia. Sí, però, però Crec Caixa. que de les primers va ser la Caixa, no? Caixa i va Caixa Sabadell, que... sí, van ser els primers. Posem un tema musical? Sí, millor, música, no? <laughs> Vale? Per, Posarem per els minguets amb el seu tema Babilònia, del, Bafal... no, del primer del Bafalungo, que és el primer LP. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para hombre y la mujer! A ver su gente de Pereira. Y es la cera del poder, quien queriendo engañar el sensible. Y es la cera del poder, que sin querer aparta a su gente quién quieren engañar si la dama protesta vaga en los cielos? ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Te pido alarga tu mano y déjame escuchar por dónde piensas tú tirar. Dime qué camino si la hipocresía y de cualquier voluntad. Nadie preguntó antes de entrar y una vez dentro me salmó la causa. ¿Dónde está amor al Hombre, suplica por sin nombre, ¿dónde puedo vivir? sin nombre donde puedo vivir y recibir con la misma moneda. Que no me gritan, que me dejen en paz. Que la cumbia cuando camina y se larga la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y esa es la esfera del poder, quien queriendo engaña el sensible la Fera del poder que sin querer aparta su gente. A quien quieren engañar, si la demo protesta vaga en los cielos. ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Vecino, alarga tu mano y déjame escuchar por dónde piensas tú tirar. Dime qué camino sin la hipocresía. Radio V de Vivienda a Radio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? Bueno, doncs seguim endavant ara mateix. Eh, parlarem doncs, de tot el tema del Palau de la Música que ja vam introduir fa unes quantes setmanes amb la Clara i bueno, doncs tenim el Daniel aquí que també està seguint molt el tema o sigui que ens, que ens ajudarà una mica a saber què és el que està passant però vaja, per fer un altre cop quatre, quatre pinzellades del que passava doncs tenim que doncs, el Palau de la Música que està allà al carrer Sant Pere més alt eh, doncs farà que al seu voltant s'enderroquin uns quants blocs per construir un, un hotel i per fer que es pugui veure millor el Palau de la Música no? això és el que, de alguna forma es pretenia o, o es, de deia que pasaría e Un hotel y un eh, aparcamiento. I eh, un Más de 90 coches y I això, que es pretén una mica es enxamplar el, carrer, perquè es, mm, es pugui veure millor també, havia ah, no? exactamente, lo que quieren hacer eh, es derribar tres edificios que están catalogados para construir este hotel, ¿no? Con un aparcamiento debajo dicen que quieren construir una plaza, ¿no? Pero es una plaza tan pequeña, eh, se, trataría de menos de 40 metros cuadrados. Entonces, sería, más que una plaza, sería eh, el área donde aparcan los coches, los taxis para dejar eh, salir, Los turistas que irán en ese hotel de lujo. el arquitecto es un arquitecto bastante conocido, se llama Oscar Tusquets, y es el arquitecto, creo que es el mismo que ha hecho la ampliación del Palau, ¿no? la, que está mirando la fachada a la izquierda. Y bueno, la justificación desde el punto de vista arquitectónico es absurda porque eh, la, en la fachada del Palau de la Música nació así. Eh, o sea, el proyecto, esta escultura que está en en la esquina eh, se pensó para un cruce de calles estrechas. ¿no? Entonces, eh, yo fui a, la reunión de la, de la, Asociación de Vecinos, había un arquitecto que decía del espacio barroco. ¿no? El espacio barroco en Roma hay eh, los cruces de calles, las esquinas de las iglesias o de las fachadas que, que dan esos cruces están trabajadas para que em, se vean en una, en una determinada perspectiva, ¿no? que la de un cruce de calles estrechas. Es lo mismo es esto. Esta plaza que se construye eh, delante del hotel, más que una plaza, es una, mm, un edificio, eh, es una plaza que se inclina para que las eh, habitaciones del hotel tengan vista a la fachada del Palau de la Música. De hecho, em, aquí también hablamos de, que se tendrían que descatalogar una serie de edificios que están muy cerca, que ya de por sí tienen un valor arquitectónico especial o único y que se los van a cargar así a saco. Sí, bueno, eh, eh, no, me, no me acuerdo cuál es el... Eh, el cuál es el... de la, la, capilla, la salle, todo eso, ¿no? los edificios que hay al lado que eran, creo que... Pero yo creo que aunque no tuviera ningún valor histórico, ¿no? Esto, un proceso de participación en un barrio tendría que partir de las exigencias de los, de los vecinos, ¿no? Yo creo que los vecinos en este momento no quieren ni un nuevo hotel ni un nuevo aparcamiento, ¿no? Un hotel porque ya... Em, eh, ciudad Bella está saturada ¿no? de hoteles, eh, tampoco un aparcamiento. Un aparcamiento lo que hace es atraer eh, más coches en un sitio ya que está muy traficado. ¿no? Y, claro, mm, bueno, es un, absurdo. Sí, además es eso, tenemos una zona que va todo lo que se llama la Yetana arriba de todo. Em, con el barrio de San Pera, que está ya muy congestionada de, pues tráfico. Una, zona de, hoteles, ¿no? una, calle de hoteles. Sí, Así que, pero bueno, es, es lo que hay en ese barrio y, a ver si la lucha vecinal pues es de alguna forma respetada y Bueno, ha empezado este proceso de participación que mm, la primera reunión no ha sido muy clara, ¿no? Sobre todo porque la persona que tenía que contestar eh, la entidad que tenía que contestar a las preguntas salió, ¿no? Eh, ahora no me acuerdo cómo se llama la regidora del, eh, de Ciudad Bella. Y que Itziar... Sí, algo, Bueno, hizo una introducción. ¿González o.? Sí. ¿eh? Bueno, hizo una introducción a, esta primera reunión y luego salió. Entonces las preguntas que tenían los vecinos no había nadie que pudiera, pudiera contestar. ¿no? Se quedó una técnica de la, de la participación eh, y un arquitecto del despacho del Tusquets. Claro, eh, tampoco el arquitecto del despacho del Tusquets, yo creo que tenía que defender un proyecto que era defendible. Yo creo que tampoco se lo creen que van a construir este hotel derribando estos edificios. Además, no los van a, derribar porque la Comisión de Patrimonio de la Generalitat ayer no dio el, eh, visto bueno, se dice, para, que, para que se derribaran. ¿no? Entonces, yo creo que lo que podría pasar es que hay un cambio de uso, se conserve la fachada y se haga un hotel dentro, ¿no? que es lo típico que se hace aquí en Barcelona. ¿no? Eh, lo que pasará dentro de 10 años que tú irás paseando por Ciudad Bella y lo que pasearás por fachadas en piedra y detrás mm, que tienes edificios de pladur eh, y por otra parte mm. vistos puestos a hacer hoteles mejor que hagan una cosa así si tienen que hacer hoteles mejor así que no eh, levanten un edificio rollo Barcelona Raval o alguna historia así si se tienen que poner a hacer lo opino yo Bueno, oh, conservando la fachada, un poco... Pero es que es un poco de oropeles y dispendios varios, ¿eh? O sigui, en el fons, aquell barri... Eh... Que no estic, eh, no estic no, no eh, és un a favor dels hotels, eh? No estic a favor dels hotels, que quedi clar. Marcos, però, que, a la, a la clar, sortida ah, t'esperem. Eh? Soc un topo, que no estic a favor dels hotels, però fet donat ja que... Jo que sé. No, però jo crec que és una mica la, la visió de conjunt és el que falla molt, perquè, per exemple, un, un pàrquing allà Vale, eh, igual allà no hi ha pàrquings, però és que el pàrquing no és pels veïns, és per los pijetes que ballen al Palau de la Música, clar, saps? Clar. O sigui, és mercantilitzar... Per los músicos, dicen. Per los músicos. És mercantilitzar un, un barri que era un barri popular. Clar. Sí, I... que, que és el que passarà al cap i a la fi amb, en tots els barris que encara tenen una mica de caliu de barri, això acabarà passant, perquè també parlen de que el Carmel, el que està passant ara, doncs, doncs té la mateixa perspectiva, no? El Carmel és l'únic barri que queda a Barcelona amb menys pol·lució, amb unes vistes maquíssimes sobre la ciutat, i allà que van los ricos a, a colonitzar Claro. Es que hay, hay, que limpiarlo de pobres, claro. pues, si no, no queda guay. No queda bonito. Sí, sí, i de charnegus. Ah, además, Tots cosa que pasa aquí, que em, el barrio pierde un edificio y gana un hotel. sin tener nadie a cambio. yo creo, creo en la participación ciudadana, ¿no? Creo que se podría hacer un proceso de participación en Ciudad Bella y lo que saldría es que, serían las reales exigencias del barrio, las guarderías, escuelas, em, espacios, centros sociales, así. Luego, si hay un proceso de participación y los ciudadanos deciden que lo que realmente necesitan es eh, un aparcamiento o un hotel, bueno, sería un poco raro, pero podría ser respetable, ¿no? Bueno, los únicos que creo que están eh, a favor de este, mm, de este hotel son, aparte el Palau de la Música, que es el, promotor, eh, la asociación de, los, no, de los ah. Ah, comerciantes, Bueno, que se puede ah. entender, aunque, aunque tampoco se entiende muy bien, ¿no? se entiende nada. Bueno, y menos el tipo de comercio que hay allí, em, que es comercio todavía de barrio. Claro. Mm. Yo no estoy de acuerdo contigo, Daniel. Lo de la participación ciudadana, yo creo que no se, no se puede creer en ello porque se puede manipular de mil maneras. bueno, estoy diciendo la, no manipulable. No, no. Esta es, la vale. Te, te, explico mejor. El, cuando cuando una administración pública hace un procedimiento de participación, te da directamente el objetivo. Te dice, yo quiero hacer esto, esto y esto. No te dice, quiero reurbanizar esta zona o quiero tal qué es lo que queréis. No, no te hace una pregunta en blanco, te hace una pregunta en negro y si acaso mm, tú puedes, digamos, eh, poner alguna pequeña modificación, pero tú no eres el iniciador, el que participa no es el iniciador. Y, de momento se tiene que comer el objetivo ya. Es decir, el, el objetivo primordial, esto ya tú no lo vas a cambiar no, este, si Tú, el caso del que hablas tú es este caso de mm, este proceso de participación ciudadana, porque aquí se invitan los habitantes del barrio a eh, participar en un proyecto eh, que no puedan cambiar. O sea, por lo que he entendido, porque no es muy claro, eh, los habitantes, y las asociaciones no pueden oponerse a la construcción de un hotel lo que pueden hacer es eh, opinar sobre las calidades estéticas y arquitectónicas del hotel. Entonces, es verdad, lo que te, te invito para que me decidas el color de la barandilla de, ¿sabes? del hotel yo e creo que tampoco desde el principio se, se, se lo creyeron ese hotel. El hotel, este proyecto es ridículo. Es un hotel, es un cortapega. Este tío tenía un, proyecto hecho eh, en, una carretera fuera de la ciudad y, lo pegó ahí dentro. No tiene. tenía mueble. No es un proyecto. un mueble de carretera. ¿Sabes? Yo creo que no se lo creyeron. Lo que, lo que probablemente harán a menos que los vecinos no se opongan, que no haya un movimiento vecinal fuerte, es hacer esto, ¿no? Vaciar, eh, vaciar el, edificio y ponerle un hotel dentro. Y es lo mismo que han hecho en otros sitios. Bueno, si vais a Plaza San Felipe Neri, eh, hay este, este edificio súper chulo que estaba en la esquina, lo han vaciado y dentro está nuevo, ¿no? Y yo he visto las obras, estuvieron meses tirando a la basura. Bueno, lo que están haciendo en la Villa Laetana, ¿no? Con la esquina con Carrecuntal ahí están haciendo un, e-, hotel, creo, ¿no? ¿O sí, en la comisaría. sí, bueno. Están vaciándolo de dentro, creo. Sí, pero además tenemos otra primicia. Y esta es muy fuerte. Yo no sé si decirla, ¿eh? Dila, dila. Es muy, muy fuerte. Que se joda la ser. El, el próximo hotel posiblemente sea el edificio de los sindicatos. Ah. Ah, claro. Sí, es verdad el edificio, o sea, de sindicatos a hoteles. Es es un scoop. Mm. ¿Qué? <laughs> El, el, edificio de los sindicatos es un edificio público que no está que no está siendo mantenido por nadie y así se está cayendo a cachos pues y, claro, y están empezando ya a negociar dónde se van a alojar los distintos sindicatos, si se habla del 22 arroba. incluso en el hospitalet. Ah, o, sea, están negociando ya eso, a dónde nos sí, vais a meter? Sí, sí, ha habido oposición, pero como no ha habido, como han, dicho, no, no, esto es lo que hay, el edificio se está cayendo a cachos, os vais, o os vais a caer dentro con él pues, pues ya está. La, la solución ha sido trasladarlos. Es un entierro en toda regla, ¿eh? Sí que lo es, sí. Además que allí tenía solera, que estuvieran ahí, bueno, no sé. Es una lástima, pero sí, Comisiones Obreras parece que será el 22 arroba al fórum es que se esperan que vayan a llegar siempre más turistas, ¿no? Sí, es que baje el número de turistas que, que vienen a Barcelona, ¿no? Se esperan que siempre... Sí, sí. Pero acabará pasando como los festivales de música, que uno te da mucho negocio y dejas a gente fuera. Entonces, dos, se puede comer la gente que se ha quedado fuera y lo puede... Pero ya, claro, o sea, de pasar de 100 a 120 no llega, o sea, no, va a llegar. Más, de un hotel se va a arruinar, ¿no? sí, sí, y, más, y más ahora que ya el turismo está bajando. Es que es, es lo, de, lo de siempre, que parece que la visión empresarial en este país es, es nula nula porque se sigue invirtiendo en cosas que ya se está viendo que no van. Bueno, se ha invertido en Vicky Cristina Barcelona, ¿no? La película de Woody Allen para intentar atraer turismo americano un poco de lujo, ¿no? Porque aquí tenemos turismo barato. ¿no? Con el pedestal que tenía Woody Allen Ya, pero se, acaban dedicando todos a lo mismo y claro, o sea, no hay, no hay para, no, va a haber para todos. Ayer estuvimos en, el paso un documental muy guapo. Si esperas un segundo, porque es que he visto en el YouTube hay un tráiler y si lo veis bien se podía poner el tráiler si de sonido vale. está bien. Vale. Vale. Dejo que se descargue un poco y. Bueno, pues entonces pues explicaremos lo que hicimos el pasado viernes, que algunos de nosotros asistimos a la inauguración un poco fraudulentilla. era más bien una apertura de puertas a los clientes, porque la inauguración la hicieron el miércoles. Y era la inauguración del Hotel Barceló en el Raval. Eh, bueno, se leyó un manifiesto y se le puso un par de huevos y se le <laughs> tiraron los huevos al hotel básicamente. Nos concentramos como unas 120 personas, diría yo, 120, 150. O más, ¿eh? Y bueno, y hubo gritos y, ¿En qué calles, lanzada de huevos. La Rambla del Raval. la Rambla Raval. Sí, un, bueno, bastante espectacular la vergüenza que da eh, ver, un, ver un hotel eh, al lado de, de, un bueno en, un barrio popular. sí, popular, totalmente popular sí. y ha sido como todo como rediseñado, ¿no? el barrio. Eh, Entonces eh, este ya era la punta final. un hotel de lujo, ¿eh? no es simplemente un hotel, es un hotel de lujo. Bueno, como referencia también tenemos el Hotel Vela, allí en la Barceloneta, que también Hotel Barceló eh, ai, el Barceló Raval, Es que a no? O sea, es un diseño tan, tan, tan guay que, que feo de cojones, con perdón. A yo, mí personalmente... después entré, ¿eh? sí. después, sí, sí, volví ahí de día... ¿Y, y que pediste una habitación? No, eh, pero entré, miré la carta de los precios de las tapas. Es un restaurante de tapas lo que mm. está. ¿Y qué tal los precios? Bueno, es caro, pero bueno, tiene los precios de, los restaurantes de tapas de, de la zona, de, la zona, de los un poco fashion, es un fashion hortera, ¿eh? no, es muy. Sí. No, los, los eh, mientras estábamos protestando salieron unos trabajadores del hotel que no sabíamos si eran de mantenimiento o qué y nos dijeron que ellos lo habían hecho y que lo habían pintado y que era muy feo por dentro, <laughs> que no fuéramos. Los mismos trabajadores del hotel. Es... Bueno, está mal acabado, ¿eh? Hay cosas que bueno, yo lo que se podrían criticar. Lo que ¿eh? vimos desde fuera, ¿no? Por dentro de una decoración, no sé, entre muy moderna. se pasaban de moderno, de rococó, no sé, algo. Bueno, no rococó, pero. Kitsch. No sé, kitsch, eso, eso. Bueno, si entras dentro, las mesas tienen una forma de boomerang, ¿no? Y, tienen encima unos cerdos plateados. <laughs> unos cerdos <laughs> plateados. Unos cerdos plateados. ¿Cómo se llaman eso? Las ollas donde pones el dinero. Huchas. Son cerdos huchas eh, plateados encima de las mesas. ¿Y para qué? ¿Para las propinas? Bueno, claro, ah, ahí está, ah, muy bien. Igual era el jefe, era una reproducción del jefe. <laughs> Bueno, hay un cerdo gigante, me parece, para apoyarlo los. corbata. Eh, es un poco. bueno. Es, bastante hortera. Y yo pensaba que fuera del, del Boigas, eh, pero pensé, o 70 años el Boigas hace una cosa así, ¿no? <laughs> De, discoteca. <laughs> parece que es el, hijo del Boigas. Ah, bueno, Si, queréis, luego lo miramos, pero ah, parece que es pues el hijo. Mucho colorín. En, relación con el documental Barcelona Thematic Park, que fuimos ayer a ver, bueno, Marcos y yo y, algunos otros. Estaba Paulo también y Oscar. Algunos de los otros individuos. de Revelarte? Sí. Sí. Organizado por Attack Bueno, el, el, documental está bien, ¿no? Pero tiene un punto de delirio casi absoluto que es, eh, bueno, habían organizado un encuentro con los del hotel Melia, ME, de Melia. Ah, que está en el Popla, En eh, Peracuar. En, con diagonal. Que era un edificio, altísimo que han Está muy interesante, cuenta muchas cosas, pero una de las cosas muy delirantes era que en el hotel este, eh, bueno, te explicaba todos los servicios la mujer. No pudieron ir a la entrevista y al final hicieron la entrevista como por teléfono, ¿no? Y le explicó todos los servicios que había. Había incluso un servicio que, eh, bueno, programando no, que ponían la música eh, dependiendo de la hora en la que estaban del día y dependiendo también de la gente que estuviera en el lobby en aquel momento. O sea, digo yo que si vas vestido elegante, como si fueras a ir a una reunión, te pondrán música clásica y si hay un grupo de jóvenes les ponen algo más divertido. Era totalmente delirante. Hablaban hasta de los olores, gestionaban los, los olores de, de ambientación del, del, lobby, que es como el hall del hotel. O sea, una, una cosa muy muy delirante. ¿De, qué hotel se trata? Es eh, está eh, la calle Peracual con... Está en Poplano, eh, Peracual, con Diagonal, donde hicieron el parque ese que, que inauguraron en este año. Parque Central. Parque, Central del Poplano. Pues hay un edificio ah, súper alto, cerca de la, de, de, la Plaza de las Glorias. Sí, entendido cuál Pues ese, es el hotel. Tiene hasta, eh, eh, atención, o sea, es que en el, en el arriba del todo tiene, <laughs> es que es muy delirante, tiene un huerto, el huerto del chef. ¿Ah? El chef tiene un huerto, es, es, es muy chungo. Para ir al sol y ahí... No, pero, pero eso es como com calio, no? Eso es como turnar. Sí, eso lo que decían, para sí, para, sí, sí, para que tenga una mica de marca la cuina, no? Un, ambiente entrañable. Claro. Yo, mira, te pongo una coliflor que la acabo de, sacar del huerto. Sí, y adaptado a los clientes también. Yo creo que hay tantos hoteles, ya empiezan a haber tantos hoteles en Barcelona que, cada uno, claro, ya claro. a ser el original y el más tal. Pues claro. Tienen que tener mil chorradas, ¿no? Para traer a... Sí, sí. Si queréis, ponemos el tráiler a ver lo que. A ver si se oye, a ver si dice algo guay. en el Hotel Cristal, estaba de camarera de tarde. Habían despedido a tres primeros. Barcelona, Barcelona, Fútbol Club Barcelona, Barcelona, Barcelona, Fútbol Club Barcelona es una típica massia catalana, una famiglia, sagrada familia. permetteteci di darvi alcune treballs de restauració, etc etc. Deixa molt més diner que el turisme clàssic. Per tant, la ciutat va, d'alguna manera, eh, engullint d'una manera molt natural tota la nova activitat turística i tota la nova oferta turística. el turismo es un instrumento de alguna manera de dominio, de explotación, de propietat del sol, de de d'escloure, etc. 300, 200 euros. 1450. 600 euros. 250. Pide de todo aquí, de todo. Y los vecinos se, se demasiaron todos, porque los Todas, todas las puertas las dejaron tapiadas. Llavors, si voleu ser jugadors per un dia, doncs podeu ser de la Martina o de, de Valdés, si jugadors de Castró, evidentment. Bueno, aquest és un tràiler que està que està penjat al, al YouTube sobre el documental aquest de Barcelona Thematic Park i la veritat és que és molt recomanable, molt recomanable i molt interessant. I una mica de lo que va el documental és mm, més que res de la política que està aplicant l'Ajuntament eh, sobre Barcelona en el respecte al turisme, no? I tot, doncs, tot lo que, lo que engloba, no? Tot això, doncs, eh, els hotels que estan fent i tota la política que, que, que, que, està, o sigui, que, que duen a terme referent a, a la ciutat en si pel, pel turisme. I, i bueno, i, mm, no sé si s'haurà sentit bé, però sortia l'Huguet, que és el, el, el conseller d'Universitats, eh, Indústria i Empresa, em sembla que és. I després hi havia un altre tio, que no sé qui és, que parlava del turisme que, que la ciutat de manera natural havia engullit sí, de manera natural. Sí, no? aquest era el president, em sembla que del patronat de turisme de, de l'Ajuntament no, no, mm. no ho recordo exactament, però era alguna així. Bueno, un documental està bastant bo que, que deixa en evidència, no?, les tonteries que diuen que... Sí, no, sí, perquè et posa, vergonya, sí. et posa aquesta cara, diguéssim, empresari, públic o empresarial i te l'enfronta amb la gent que pateix els efectes, no? El prim, la primera dona que sortia parlant era una, una, una filia de comissions obreres que fan una manifestació i t'explica que han externalitzat els serveis i en comptes de tenir un treballador fixe per netejar l'hotel, eh, subcontracten a una ETT que necessita netejar 50 habitacions, pues 50 habitacions a 3 euros l'habitació. Igual una setmana només? I si són 3, pues 3. Aleshores, clar, la gent deixa també una, una feina fixa. I el Lenin de Manresa, que és el Luguet, el Luguet deia que això era totalment normal. I, vamos, recomendable para, a <laughs> la sanitat de qualsevol economia i, bueno, i l'altre explica... Després surt el cas de, de Magdalenes. Eh... Ho heu vist? La mare Sí, és, és bastant fort, és fort de veure, però bueno, molt és recomanable. Sí, sí, va estar molt bé. I això que bé, tenim, en, eh, tenim, el ca, o sigui, tenim la idea de que potser de fer un, una sèrie de documentals a Magdalenes sobre la temàtica de, de l'habitatge i tot això, i la probabilitat vam, ter, vam, vam aconseguir el contacte, el telèfon del noi, del Marc Almodóvar, per veure si, si, si al final fem això, doncs que pugui eh, venir i, i facilitar el documentari i tot això. Nosaltres teníem al cap ja reeditar el cicle de cinema eh, que eh, coordinava el Daniele no? y que todos vuelan bueno, repetir. Este, este, año podríamos hacer el ciclo de derecho a la vivienda, ¿no? Podríamos intentar... Mm. Eh, sí, sí. ¿Aceptamos a... peticiones del público? Bueno, si le difícil, eh? <laughs> la meva no está eh, molt pero <laughs> es la única bien. <laughs> Que es difícil eh, películas que... que Ya, relacionadas con el derecho a la vivienda, bueno, hay esta estrategia del caracol, ¿no? Que es la típica, pero es difícil, ¿no? no, hay algunas, tipo de los años 60, 50... O mezclamos, ¿no? Mezclamos documentales y películas, por ejemplo. Bueno, sí, documentales más, ¿no? Si no hay películas suficientes, pues- bueno, también podríamos hacer lo otro, eso, la segunda parte de la ciudad del miedo, ¿no? También. Sí, estuvo muy bien. Eh, además, son películas clásicas que igual nosotros no hemos visto ni hemos oído hablar, pero que son totalmente actuales. Vamos, no sé. Los grandes clásicos lo que tienen es eso, ¿no? Mm. Pues una canción. Sí, tan entonces Pues en una canción de banda Basotti que es digo Partido per Bologna. insieme con Lorenzo più 14 pirati e piazza dei parte ce l'avete dentro al corpo e perciò non li vedete voi fate sempre bene quello che più bello viene infatti state fuori e ci avete il conto in banca però poi avete in bocca una stronzata dopo un'altra con la televisione e sognate il principone dentro al sopra il ferro con nada piscia io sono fatto un peccato ¿Estás siendo maltratado por la hipoteca? ¿La burbuja inmobiliaria se ha comido tu vida? ¿Vives pendiente de que un día vengan a desalojarte por no pagarla? El próximo lunes, 6 de octubre, es el Día Internacional del Hábitat. Y bajo el lema No dejaremos que el banco nos eche de casa, V Vivienda ha organizado un evento. A las 7 horas en las PAI Magdalenas. Hablaremos de todo ello con colectivos que se están asociando para librarse de la esclavitud hipotecaria, buscando soluciones, intentando encontrar vías colectivas de reivindicación de alternativas de acción. Recuerda, el próximo lunes 6 de octubre, Día Internacional de la Vida, a las Pike Magdalenas, en la calle Magdalenas número 13. Y esto es solo el principio. Estamos preparando un mes de búsqueda de alternativas por el derecho a una vivienda digna. Qué guapa esa falca, nen. <laughs> es que una amiga, es la Ami Waige que le dije, hay una canción para una falca de unos colegas y se ha currado se ha hecho famosa con esta canción. <laughs> pues has arribado ¿eh? una amiga mes si te la encuentras en la <laughs> tumba. Ay, pobre. Hi ha apostes i tot, eh? és molt increïble. Sí, la gent sí? És, és així de fosca, la gent fa apostes sobre <laughs> quan, quan palmarà sobredosis, sí. Era mala llet, pobreta. Mm. Ja, doncs bé, parlem d'aquest... De, eh, del 6 d'octubre. Esdeveniment, esdeveniment del 6 d'octubre. Daniel miráis a mí. <laughs> es que has venido a explicar eso. ¿Cómo portaremos al final? Bueno, eh, lo, que decíamos, bueno, la, primera cosa es que es una, es una jornada internacional, ¿no? Y es el Día Mundial del Hábitat y es una primera jornada que V Vivienda organiza, ¿no? Sobre el tema de la crisis de la vivienda. Eh, lo hacemos eh, en positivo, en realidad pensando que eh, es el momento para aprovechar, para cambiar políticas, eh, que se pueden corregir algunas políticas equivocadas que nos han llevado a esta situación y también hacer algo, tomar medidas estructurales para que no se vuelva a repetir el mismo problema dentro de unos 10 años. bueno, eh, bueno, es un yo lo, que quiero solo decir, bueno, añado una cosa luego, quiero solo decir que en realidad es que nos están diciendo, ¿no? Que es como un piano que nos ha caído encima, ¿no? Que no es culpa nuestra, ¿no? Esto de la crisis económica que, que sufrimos, ¿no? Pero en realidad hay, eh, la crisis nos hubiera podido afectar eh, de manera distinta. tenemos más de 3 millones de viviendas vacías, eso no es normal. también no es normal eh, que tengamos tan poco alquiler ¿no? en, un, país como este y lo que, lo que tampoco no es normal es que la gente se piense que su piso vale 60 millones de pesetas o 70 y vivan en zulos. Eso tampoco es normal. Así que yo creo que ha habido un poco de esterismo colectivo, ¿no? Y, un poco de falta de previsión y de, de, ser un poco conscientes de que, de que las cosas no se venden duros a tres pesetas. Ha sido un trabajo eh, lento y, de psicólogos y sociólogos, ¿eh? porque no sé si, si se acuerdáis de las revistas de, de, viviendas, así, han llevado mucho tiempo ¿no? Hablando, presentando de sus mini lofts, eh, estas casitas de 30, 40 metros, cómo aprovechar el espacio, cómo ser feliz en un espacio. No es normal que una familia viva en 30 metros cuadrados. Es que esta, esta ingenuidad nuestra es el ingrediente perfecto para, para no la maquinación, porque yo no, no, no creo que haya sido una maquinación, ah, vamos a hacer esto, los pobres van a pringar, pero eh, la construcción o el tejido de una estafa piramidal, pero no, pero no colectiva, sino a nivel de, de toda la sociedad es muy fuerte y, claro, esto sin nuestra ingenuidad no se podría haber no, no se habría tenido. yo creo que no es ingenuidad, sino que es em, especulación, o sea, es ganas de, de, han alimentado la avaricia. de avaricia, eso es, esa es la palabra, avaricia. nuestra, o sea, es no es ingenuidad solamente, es ingenuidad y además perspectivas de claro, de, enriquecerse de una forma, pues eso, de una forma que se sale totalmente de de cualquier mm, idea clara en la cabeza. Oye, Daniele, ¿y qué eh, esta gente que invitamos, colectivo Ronda y Unión de Propietarios con Hipotecas Familiares con intereses impagables, que creo que lo tienes mal aquí, que es, muy largo. ¿eh? ¿eh? si te miras el blog que, tienen, sí, es, espera, tienen varios nombres. Anticrisis.es, ¿verdad? sí. Anticrisis.es. Bueno, invitamos eh, a esta unión de propietarios con hipotecas familiares impagables, que es una, asociación eh, que recoge unas 300 familias. Y bueno, ayer me miré un poco la página web que tienen. Y hay una peculiaridad que son sobre todo familias de extranjeros, Y estuve ahí mirando la razón para la que fueran sobre todo extranjeros. Y hay una cosa, ¿no? Es que yo creo que los extranjeros, muchos, fueron los que se endeudaron para, más para comprar viviendas porque tenían un problema de acceder al alquiler. Primero, un problema que, mm. todos tenemos, esto del alquiler, porque, bueno, porque sí, pero un, extranjero lo tiene más. Mm, muchas veces porque no tiene nómina, otras veces porque por ejemplo, es autónomo y no tiene, no, tiene nómina y entonces muchos se, se, asociaron, hay grupos que para comprar viviendas y, bueno, y tienen una han creado una plataforma y tienen eh, una serie de reivindicaciones y de soluciones para, para seguir pagando eh, la hipoteca pero también con unos intereses ¿no? que, sean asumibles y, y para conservar su, su casa bueno, y luego tenemos a Albert Recios, que es profesor de economía, y un colectivo que se llama Ronda, que es eh, una cooperativa de asesoramiento jurídico. Entonces, no, hay una peculiaridad de esta primera jornada, que eh, es una peculiaridad que repetiremos en las otras jornadas, que no se tratará solo de un análisis de la situación, pero también de una salida, ¿no? Intentaremos buscar, buscar colectivos que tengan propuestas interesantes, sobre todo que sean propuestas prácticas y que podamos utilizar, ¿no? Sí, bueno, eh, la unión de propietarios con hipotecas familiares con intereses impagables eh, han, han, han intentado mucho, han practicado, han intentado practicar la fórmula de la suspensión de pagos, que es que es una historia bastante particular. De hecho, o sea, la, ley concursal, que es la ley por la cual las empresas se pueden se pueden mm. es cuando van a la quiebra, vaya, se pueden dar de declarar en, quiebra. Esta ley se adaptó para que también lo pudieran hacer las personas particulares, pero eh, había como una trampilla y es el hecho de que las personas particulares se eh, pueden incluir la hipoteca en la suspensión de pagos siempre y que la hipoteca sea uno de los activos o deudas de la, de la, de la empresa de una empresa particular o de, o de la persona como empresario particular. Que esta, de hecho, es una de las estrategias de nuestro amigo Enrique Durán. Fue una de sus estrategias para adquirir mucha deuda. Em, total, que ellos lo han intentado en varias ocasiones, algunos de sus asociados o han ido siguiendo el tema, y, y nosotros creíamos también que era una vía bastante bastante directa para conseguir deshacerse de la hipoteca. Eh, y por eso contactamos con el colectivo Ronda, porque el colectivo Ronda está teniendo muchas peticiones de, de, trabajadores que a través del sindicato eh, piden al colectivo Ronda a ver qué pueden hacer con la hipoteca. Y bueno, y hablaremos de esto, pero hablaremos de otras posibilidades. Eh, y a ver, a ver cómo, a ver cómo podemos organizarnos para, superar lo que se nos viene encima, ¿no? Que es lo que hemos dicho antes. Estamos arriba, arriba de la ola, pero la ola va a romperse dentro de poco, entonces hay que prepararse. Eh, y bueno, ¿a qué hora es el acto, Daniel? A las 7. A las 7. A las 7 en la número 13. Muy bien. Ponemos una canción que nos ha traído el Daniel eh, Sergi. Bueno, preséntala. Sergi. Eh, preséntala tú. es, una canción que siempre he intentado poner en este programa de radio y nunca me han dejado. Me la han censurada. Es una canción italiana de niños. Vale, vale. Pues eh, allá vamos, a ver. Pim, pam, pim, pam. he conocido un poeta giorni fa e conocer un poeta es siempre una cosa, no? per me è stato straordinario, perché non è un poeta così nell'Olimpo della poesia, è uno che, oltre a scrivere delle poesie che sono state tradotte in Italia da Ungaretti, si chiama Vinicius de Moraes, un poeta brasiliano. Scrive anche delle canzoni, per esempio la ragazza di Panema, le parole sono sue, e poi ha scritto delle canzoni per bambini. Allora, siccome ai bambini ancora non abbiamo pensato, almeno credo, vorrei cantargli una delle sue canzoncine per bambini. Eh, se i bambini sono già a letto, vuol dire che i genitori possono ricordarsi e cantargliela domani. Piccolissima, eh? preoccupata. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto perché non c'era nemmeno il tetto, non si poteva far la pipì perché non c'era il vasino lì ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero, ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Bueno, aquí aquesta la cançó d'en de, Sergio Endrigo. ¿Queréis hablar de la canción? es eso que Yo entendí una cosa. Bueno, era... Eh, Bueno, ora traducirla, intentando acordarmi il testo, eh, c'era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Érase una vez una casa eh, muy bonita, sin eh, techo y sin, sin cocina, cocina, ¿no? Bueno, era una casa inexistente. No, pero la cosa, eh, la cosa divertida que yo esta canción la recuperé aquí en Barcelona cuando llegué, porque había un programa que era La República, ¿no? Que hacían El Barril, El Joanoyer, y la tenía como, como créditos iniciales ¿no? del, programa y era una canción que yo me acordaba de cuando era niño ¿no? entonces ¿no? era la, volví a descubrir aquí ¿no? se eh, va a, a ver es una canción para niños es una nana sí bueno, no? sé bueno, es una canción para niños. Pero tiene algún significado, es decir, habla de. Míralo, ¿dónde está? <laughs> habla de alguna. La casa inexistente. Eh, está hablando de una casa inexistente. a lo mejor tiene algún significado oculto, no sé. La gente que lo escuchaba, todos habéis terminado así, revolucionarios. Es que a mí me suena un poco bueno, Es que tampoco he hablado mucho de, <laughs> con la gente de esta canción, ¿eh? De... Bueno, investigaré, a ver si, a ver qué tal. Habrá que poner el disco al revés, a ver si tengo algún mensaje satánico o algo. <laughs> al revés, canta en catalán. <laughs> estem arribant al final i passarem a, a dir-vos l'agenda la, que tenim, no? Que sembla que és bastant atapeïda, no? Que tenim, bueno, sí, bastant, bastantet. Sí. Jornades a l'octubre, la del 6 d'octubre, a Magdalena, les jornades de l'Observatori Desc. Sí, el doncs dia 10, divendres dia 10. Comença, sí, el dia 11 hi ha un acte al MACBA, el dia 11 hi ha un acte al MACBA amb el David el Harvey, que és un professor i americà. I el del dia 10 de l'Observatori Desc, què és? és durant tot el dia xerrades eh, bueno, pues, en, hi haurà arquitectes, hi haurà professors hi haurà també la Carme, els nostres amics Carmatrilla i etc. Hòstia, que allí estaremos ante ellos eh, i bueno, i és tot el dia matí i tarda d'actes, de xerrades xerrades amb debat i eh, no sé on és eh, lo el dia 10 lo el dia 10 Sí, bueno, ah. para buscar información Estres... Al Pati limona. ¿Al Pati limona? Llimona, Sí, sí. Daniela ja està Molt bé. Durant tot el dia, des de les 10 del matí, no? O sí? ¿No? o 10 del matí? Bueno, hasta, hasta la, a la hora no llego, pero... Pero empieza por la mañana es... pronto. Si es un poco lo busco. A DeskWeb. Ahora es www.deskweb.org. Podeu buscar aquí la información. Deskweb.org Però vaja, que, que a part d'això tenim, què més tenim? El dia 11 hi ha el Fòrum Veïnal de Ciutat Vella, que bueno, és un intent de reunir totes les associacions, entitats, col·lectius, vale, eh, persones individuals que lluiten per tenir un barri i un món millor. I això I... és el MACBA? No, no, això és el forat de vergonya, em sembla, no? El dia 11, sí. a partir 11 de les la 12... Mañana. A, a les 11 o a les 12? Tampoc esto lo sé. Bueno, podemos preparar-nos per a la pròxima setmana. Jo crec que és a les no? 11, crec que és a les 11. Hi ha dinar i tot. I, lo de, I lo del Mac va què era, llavors? El David Harvey. Vale. També el mm. mateix dia, 11. No, el David Harvey és a universitat, al Paranim de la Universitat no, de Barcelona. No, no, no, va, hi ha que estem donant avui, no? No, no, no, no. El, dia 11 és el MACBA. Que ah, per, la tarda, MACBA. que per la tarda em sembla que està a Terrassa o el dia següent. Ah, vale, sí, sí, per la tarda va a Terrassa i pel matí és al MACBA. Sí, que per la tarda és a, a Terrassa al... El Ay. Es que en un Lo digo yo bien. El 6 de octubre en la calle Magdalenes. Okay. A las 7. El 10. El 10, bueno, yo si quieres. Pati Limona. Sí, y empieza a las, a las 10. De 10 a 11 y media. Si, si quieres lo, lo detallo ah, bueno, aquí, que bueno, lo tengo sí. aquí en internet. El dret a l'habitatge i la ciutat en el marc de la crisi. Un debat pendent. I comença el 10, o sigui, el 10 d'octubre Pati Llimona, carrer de Gumir número 3 hi ha una sèrie de sessions. La primera sessió és crisi econòmica i dret de la ciutat, com superar la gestió neoliberal de l'espai urbà, de 10 a 11 i mitja, la presentació a càrrec de Gerardo Pisarello, que és Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals. També estarà el David Harvey, que o sigui, fa un tour no? Fa un tour a Barcelona, eh, que farà la ponència, geògraf, professor de la City University of New York, i de 12 a 1... <laughs> De 12 a 1 fa una, hi ha una taula rodona amb Jordi Borja, geògraf i urbanista, professor de gestió de la ciutat de a la UOC, Josep Maria Montaner, un arquitecte professor de la UPF, de, UP, de la UPF... <laughs> ETSAP. ETSAP? ETSAP. UPC. Aquí no ho posa? UPC. Val, doncs no ho posa aquí. Up. Up. Uf. Doncs, molt bona premsa aquest home, val la pena. Eh, mm, bueno, hi ha una sèrie de, de, de sessions, eh, si us connecteu a Desk, eh, bueno, el típic www.deskweb.org, eh, eh doncs allà ho tindreu tot molt més detallat. Perdoneu, ja sé que, però és que és molt llarg, eh? uh, <laughs> després, a banda d'això, uh, anunciar que hi han hagut alguns, algunes novetats en relació al projecte de Porta, que van venir aquí va venir el Salvatorres explicant-ho al primer programa, al segon, em sembla recordar. L'altre dia vam tenir una reunió amb la regidoria del districte perquè ens digués el que ja sabíem, que és que en vivienda en el barri no s'ha de fer nada, com que zero, zero patatero, és molt fort el que ens van dir, que nos esperábamos 6 o 7 anys que haran pisos en Vallbona i que no tenen prevista cap actuació, etc. Aleshores, eh, bueno, eh, els veïns seguirem els veïns de Nou Barri seguirem treballant en això i eh, per les properes convocatòries eh, connecteu-vos a 500x20.blogspot.com eh, perquè seguirem informant. Tenim previstes noves, noves assemblees i per veure com podem arreglar el tema de la vivenda a nou barris. I bueno, connecteu-vos a la web 500x20.blogspot.com i veieu les pròximes convocatòries més agenda o no hi ha res més? Mm, mm, penso que, que ja ho hem dit tot, no? Jo crec que hi ha més coses, però bueno, si no les posem al, les posem al blog radiovdivienda.blogspot.com o si algú vol rebre informació que ens escrigui a radiovdivienda.gmail.com arroba que amb molt de gust us enviarem o que passi el miércoles no? per o que es passi el dimecres per l'assemblea a les 8 de la tarda al carrer Magdalenes número 13 molt puntual eh? i el dia 6 a la xerrada Fa una nit per i tranquil·la hi ha la lluna que fa llum els convidats van arribant van omplint tota la casa, ai de colors i de perfum. Eus aquí, a neus, a polgar i tots rep porquets, el gos en un Bueno, doncs fins aquí hem arribat al final del 12 programa, em sembla que era, després de les vacances, sí. doncs, bueno, moltes gràcies Marcos, gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies Carles. Recorda, a Carmen. <laughs> a la meva mare, moltes gràcies, Cris. Moltes, moltes gràcies. senyor Daniel. Eres. Moltes gràcies. I a veure Eres. si el, <laughs> si el tornem a veure aviat per això, aquí. Això, Clar, Vale? Clar, Com vulguis. Adéu. Adéu. Adéu. I a l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Gita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'ull viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pastor Donau i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, senyor King Kong, senyor Asterix i el Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i el Patufet, senyor Charlot, senyor Belix, en Pinotxo fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona i que ve globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, que peleen